mwaramutse cyangwa mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya audio sangana caca ikiganiro Burundi buraririmba Burundi buraririmba ni ikiganiro tutakunze kuvuga ngo mbega ujya muri rimvi ariko akora iki canke yakoze iki canke arota akora iki oya ni ikiganiro duhereza ijambo ijambo umuririmbyi akaza kutwigisha kuco ashoboye gusumba ibindi ni ukuvuga ko ategura umutwe w'ijambo cyo bita teme akaza kutwigisha kugira ngo abaririmbyi baronke icyo bafatira kugira ngo iterambere ry'umuziki irishoboke igice ca mbere tuba tubabwira ku makuru aba yabaye igice ca kabiri tukaronka akajya kuganira ku vyerekeye teme hambwa gatatu tukagira indirimbo zitanu abaririmbyi bata eh, isano na Eric Dual nsabye umungu asabye umunzu kuransavye akaba ari ari mishike kiganiro umungu akaba ari Akimana François maze iminsi ko bikurikira kuri instagram facebook whatsapp aho ku muryango wa canji wa misi kuvuga bazawuganira bazakuramukanya kuramukanya hamwe na nyina mubyara bikana wivukana hariya ku gasaka kari na runyonga ingozi turi kumwe na ineza era eh, shandera akaba ari eh, misi ku gasaka yashoboye gushyika hiyo turaguha ikaze ineza murakoze christian bavuga ngo izina ni ry'umuntu mwarakoze ineza yego ariko tutabifashijwemo n'abandi nacyo twari kwishikana tubwire ibyo navuze ni abeshe hari abiyungaganije bagashaka kujya kuramutsa umuryango wa canje wa misi ego cyane fondasiyo femi do jaba yariyungunganije ndumva yuko mu buhinga bw'ibyuma bisa n'ibiriko biratugora turaza kuronka akaryo ko ku ego hama bigenda gute Aha. yararyohewe cyane mm-hmm. uh, yarabaye novuga fiyeri mm-hmm. cyane yarishimiye ko kubona yuko irage umuhungu we yasigiye abarundi mm-hmm. abarundi bakibyibuka mm. rero kari akanyamuneza kuri we irabona yuko abo bantu baba baragize icyo bamariye burundu mm. rero iyo dufatanye mu nda tukajya turashigikiranira tukaza turaseruka ku bandi eh, biratuma tumererwa neza tugafasha abandi mwiza wanje Chanjo Amisi yavukiye ku musozi Shikiro mu muryango w'abana indwi mu ntara ya Ngozi se yitwa Mfyisi Huseni nyina akitwa Asina n'ubu aracariho canca kurira mu gisagara ca ngozi yiga amashuri yisumbuye ku ikoreje yitwa ndombosco i burengo mu gihe umukimwe w'amajana icenda mirongo indwi n'indwi afise imyaka mirongo ibiri gusa aja mu ihiganwa i bujumbura rifise intumbero yo guteza imbere umuziki w'uburundi ryateguwe n'ubushikiranganji bujejwe imico kama aca atahukana agashimwe ka mbere mu muco w'indirimbo uririmbwe n'umuntu umwe gusa ico bita meilleure chanson interprétée en soliste kandi ari ubwa mbere aja muri iryo higanwa ku ndirimbo yiwe yise ntacica nk'irungu bana b'iwacu bana b'iwacu atari bwaboneke gushika uwo mwaka angana n'umuriyoni w'ico gihe uwo muririmbyi yarakoranye n'ibihangange nka nikiza david africa nova n'abandi umugwa mabano canjo yasohoye indirimbo nyinshi harimo ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurara itariki zitandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na gatandatu. bikanza bikanza bishya bigasasira barasa neza umwana w'abahungu ntiyatsindwa akanatsinda ntiyasinzira ishengero rishangira mwumvesha yarageresha umwasa agatinya akajya mu rugamba babisha bakanyegera ngo babe umugisa akagwaye inamusuhe abandi bagatemba bagateragera amwiyumvira ko muranzi yuko mwamwumvise karigiye vishu muri peace love yariko arasuramwo indirimbo yiwe ngo intore mu ntore eka mu masegonda mirongo itatu muhava mucamo mwumva ingene babikoresha mu makaraoke nico vyomara ingene abibona ati hora nuko nshuti bagenzi bakunzi iganira ubundi uraririmba nkora bibabwiye ndi kumwe eh, na umugwi peace and love vishu turakora mu kijo amahoro cyane christian kandi amunsi abariko barumviriza radio isanganiro na cyane cyane abariko barumviriza uburundi buraririmba yego fishu tumaze iminsi toko turayivuga yuko radio isanganiro izokurikirana cyane cyane amakaroke mugabo ntaho bagiye icyumviro cy'uko twobibuka jewe kuri jewe numva ari cyiza cyane kandi numva ko nk'urongoye peace and love twoja imbere twoja imbere kugira ngo icyo gikorwa gishoboke ego vishu twarakubonye kandi tumaze iminsi ko twakurikirana muri radiyo isanganiro n'amajwi bayumvise y'indirimbo za canje wa misi wawe kuraririmba mbega uri kuraririmba canje wa misi umutima wumva iki eh, christian iyo ndiko narimba indirimbo za canje wa misi jewe numva numva nuvuga ko ari nk'akamwemwe hama nkiyumvira kubaza imana icyatumye imutwara kare kubera iki yagiye hakiri kare ugasanga indirimbo ziwe n'ubu n'ubu tukivugana Um, urabona ko indirimbo mu makahawoke amakahawoke nka yose baravuze indirimbo za canjo wa misi iyo ndiko naririmba indirimbo ya canjo wa misi cewe niyumva neza numva ko mu burundi hariho uh, hariho detara hariho abantu bakoze canke n'ubu bariko barakora kandi dukwiye gushyira imbere kuko uh, barakoze ibikorwa bikomeye wowe wiyumviriye nk'ijya ndirimbo ntacica nk'irungu imyaka canjo yayanditse wiyumvire nk'ubu yaba akihari eh? indirimbo ahimamiwe Ahima ahimamiwe iyo ndirimbo muri ijya myaka iyo abacanja kihariye yo kwandika iki ntiwumva ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo je muri jewe n'ubu ndumva yuko kuririmba indirimbo ya canja wa minsi niteka kuri jewe mm. ego turi ko turarangiza ibyo biravana n'umuntu uko apanga ubuzima bwiwe ariko urapanga imana nayo igapangura cyo icyo ntuvuga harabayeho nibaza ko n'amareta yagiye arakurikirana muri kino gihugu nabo nyine nibaza ko batahaye agaciro umuziki w'u Burundi kuko uravye nk'ijya ndirimbo ya Canjo niyo yugurura televiziyo kubisanzwe hajya leta yotanga ikintu ku muryango canke bagafata inzu ya Canjo bakayubaka inzu ya, mama wa Canjo wa Miss bakayubaka kuko eh, indirimbo ya, ya Canjo ariyo yuguruye radio ntiwibagire ko yagiye hanze akazana n'ubushimwe ibyo byose bikora ku gihugu burya twebwe turaririmba christian twebwe turabaririmbyi kandi turaririmba sevre mugabo turirimba n'abana b'igihugu turirimba indirimbo z'uburundi turirimba indirimbo zihagize igihugu turirimba amajambo nkoramutima twifuza yuko oh, abarundi batajya kwiyanuya oh ngo ibiki n'ibiki n'ibiki uba izi ndirimbo zo hanze twebwe turavize aho tugarukiriza ariko na leta oh, abajejwe abajejwe intwaro donc abadukurira Eh, mu gihugu eh? abadukurira mu gihugu barakwiye kuturabira akantu ku buryo nk'aba baririmbyi bitavye imana benshi barakoze cyane bamatata bariko bararirimba oya ntuntume zirya zose zari impanuro ni ukuvuga tugatangura kwiyumvira guha agaciro umuntu yamaze kugenda twari kuba twokamuhaye akihari je nkavuga nti birakwiye yuko nibyo leta niyo dukwira twese christian mm. leta niyo dukwira twese mugabo hari abantu bakoze kandi bakoreye igihugu biboneka mm. kandi byumvikana ya yitavye imana itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane nk'uno munsi umwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ariko yakumviza kino kiganiro umva umubwiye iki umubwiye ko ari mama wawe ni umumama mwiza cyane ni umumama yahetse canjo wa misi uvuga ni mama komera ku muheto nubwo nubwo Eh, ibikorwa by'umuhungu wawe eh, umengo benshi ntibabibona hari abariko barabibona kandi nibaza ko mu minsi iza bishobora kugenda neza kuko twese turabibona ntacu umuntu ntacu umwaka uzaza kuri kuri peace and love tutabeshanya Christian nta wije umwotsi inzu iri kirasha eh. iyi ndirimbo za canje tuvugije ukuri yuko dukubita inzu bipfunsi nyina wiwe na mukuru wa canje wa minsi bishobotse dufatse umwaka ko byoshoboka akaza tugahimbaza namwe nk'uko twabikoze uno munsi mugabo akaba ahari oya jesi nifuza ko duhimbaza ahubwo ni ukugira jesite ikomeye hano akaza guhimbaza uwo munsi avuga ati ndavise abana bibuka yuko hariho mukuru wabo eh. Eh, hariho mukuru wabo yagize icyo akora kandi yababoneye izuba eh. imbere y'uko tuzoshika hiyo gushyika yewe tuzobanza kuduha tuduge muhira atwicarike ku kirago intuntu y'uwo nakunze ugiye kwicwa n'intuntu intuntu y'uwo nakunze inyuma y'iyo ndirimbo niyarangira muca mwumva afurika nova iyo ndirimbo ihetse afurika nova avuga kuri canjura misi ikiganiro ni uburundi buraririmba aho twahebeye kwibuka umuririmbyi wa misaci imyaka mirongo irindwi n'itatu yitavye imana akaba rero na nyina wiwe akiri hariya ari hariya ku gasaka kari na runyonga ingozi abadusanganiro ku baririmbyi bagiye kare biduza ibibuka mu bwaniro ubundi baririmba rurarema ye umwa niho yaririmba zijya za ntacica nyirungu n'izi hanyuma eh, mu mirongo umunani eh, twategerezwa kugenda eh, muri oranje kugira turonge inzu kuri yacu twari twatsindiye orukesi amabano yitwa murendoro mugabo abamizike twari twavanye na yurubi bamwe bamwe bari bamaze kuvayo ntibashatse urukundo rusya ku mutima ngo shike mwe kari kose eka ntiworabye jenali naje nsimba simba nk'akana gahimbawe ngo nshike ndera nderaguzwa garuka umpumurize urukundo nitwa Arsene ndabashimiye cyane kubona musubiye kutwibutsa amateka y'uwo muririmbyi nukuri yaradusigiye iragi tuzokwama tubwibuka ko narabonye yarasize umuhungu akunda gusuramwo ziriya ndirimbo ziwe zase kandi abigira neza cyane barakwiye rero kugushikiriza igihugu cy'ishu yabivuze eh, yagize byiza ego ni amahoro cyane mm, ku batabazi babazi kuri yang pmg mugabo murafise andi mazina yanyu haruhande ya turafise amazina hapara yuko tuba tugize umugwi umwe jewe ubwanje nitwa stikey nanjye ubwanje nitwa rapaze urumva ko yang pmg ah ugizwe n'abarinzi babiri CK na La Paz ariko Young PMG bisobanura iki mu ndome zose uh, Young PMG ni ururimi rw'icyongereza mu majambo yose ni Young Polymath Gang ngerageje kubishira mu kirundi no gwaruka ruvuga eh, ku masije menshi atandukanye donc kurimba ko wacu guhagaze ku butumwa tuba turiko turatanga eh, ubucanke buriya mu mibereho y'abantu y'ubuzima bwa misi yose mm, Young ngerageje gusigura ni indirimbo y'urukundo uruhande rumwe kuko tuvugamo deception hajya umukunzi wawe muba mukundanye donc mukavana bivuye ku mvungira ngo y'uburyo kuko ubu nicyo kintu tubona yuko mbingo kiriko kiratandukanye inkondo nyinshi ya mm. indirimbo rero inyuma yari muganga umwavuga muti umukobwa ni muganga aramvura uno munsi naho eh, mu kibano cyangwa iki mm. ese twafatira ko ari true story ko muganga ah, koko yagiye cyane oya ntitwobyemeza cyane mugabo bifite aho byavuye ego inyuma turacyo ushaka kwitega amasanamu ya iyi videwo ya icampowe bon nibaza duciye mu kuri gato video irashobora kutaboneka vyihuse ariko akaboneka ikindi gikorwa kumbure ngira ngo tuba twakoranye n'umuririmbyi w'umurundi ngira ngo oh, yisumbuye gato eh. ah ofe ofe nivyo ariko ndavuga mu heze muri kumasohora indirimbo navuga ati none nta collabo mugiye gusohora mm. uwo murimbyi azobarinde bo biracari mu ibanga ariko nibaza ko vuba cyane muzomumenye mm. reka twizere byinshi kuri young pmg uyu mwana njitse kubera pesa young pmg hmm. eh, kizoza kizoza gifise amasanamu yego cyane ni ukuri ntuza kuramba cyane reka tubabwire uno munsi wundi kuhafasha iyo baronka gute Young PMG turaboneka ku mbuga ngurukana bumenyi zose Facebook, Instagram, YouTube zacu ni Young PMG gise wanditse cudutora byoroshe cyane. hmm, mwumva ko indirimbo nshasha imoto gushasha ayizane ngayo kuri radiyo isanganiro uwo ni longiresi turi kumwe mu nyubako za radiyo isanganiro ah, ah, indirimbo uvuze yuko iserukundo washatse kuvuga iki muri indirimbo ego indirimbo yitwa serukundo eh, ni izina oh, reka tubisabe ko eh, vuba vuba bwango aricyo gikorwa twicimi twimirije imbere yuko dukora ibindi twimirije gutegura video ku batanzi vuba na vuba eh, muci twitaze dukore video: mm, ni ukuvuga uno mwaka ntuhera indirimbo ya longiresi imwe muzo yakoze igiye ku mugaragaro ku masanamu ego hanyuma longless turi kuturabana ikiganiro wewe ukaririmba ah, abantu bari kwagufasha ni bande eh, ku ruhande rw'iwanje nabavuga ati ubwa mbere ikiganza cya mbere ni icy'imana hama ukuboko kw'iwanje kurakurikira bivanye n'imirimo ya minsi yose hama haruhande y'ibyo nkaba asanzwe ndi n'umunyeshuri hama eh, hari uyemeje kuba ari nka manager iwanje mugabo mwumvise ko ari resi mu nyubako za radiyo isanganiro ariko araduha akapera uriya munsi wo gufasha resi yo kuronka gute mu gusezerana k'ibiganiro aho ngo kenshi biyashyika ntaryame kubera umukunzi wiwe aca muririmbira nta wundi nkibona hatari wewe uratwenga bagatwenga indirimbo yawe igira kangahe mu ndirimbo ufise indirimbo yiwanjye igira gatanu eh, eh, eh, izindi ziri hego nazo dufise izindi zisanzwe zihari nyine zirahari mm. zirahari yego urumva ko ah, maradona aticaye indirimbo zitandukanye bananyasohora hanyuma video zingahe video ndiko ndategura vraiment ndiko ndategura nko mu kwezi kwa kane ndashobora gutanga video ya mbere mu kwezi kuza juste eh, ku kwezi nyine kwinjiye kwa kane ah urumva rero ko wapanze akarere niba niba bari kwagufasha mbo ndiko ndafashwa ni na ntuzisanzwe ikora amavideo ngaha kukanga nafadikanije n'uwo bita bienfima boy bienfima boy niwe yagufashije muri ino ndirimbo ubu rero twavuga yuko n'ibyo uri kuririmba ubona biriko biraza bimeze gute ego je ndiko ndarabaho nahereye nkaraba naho ngeze ubu ndabona yuko hari ikiyongereye ko ndabona ko mfise intambwe maze gutera mm. intambwe urayibona ubwawe ukavuga ati byose meze neza muri iyo minsi ndashobora gutera imbere cyangwa ego unumunsi hari igihe yoba yifuza kugufasha byogenda gute ya ugomba kumfasha vreme imiryango iruguruye mm. ego ndashaka womfasha kugira ngo eh, maze kuronka izindi nguvu z'undi muntu amfasha ndibaza nokora kuruta ngaha maradona rero ashaka umuntu amufasha yo kuronka gute ushaka kufasha urajya kuri paji yanjye ya facebook urandika maradona uca ubona ibikorwa by'iwanje kenshi nkunda gupiburiya kenshi ndakunda gutanga kenshi ndakunda guposta nerekana bishasha ngeze hmm, ndibaza uwo bishaka cyane Maradona bagirira akantu bumve ku indirimbo ari kwawe bagirira akantu amajoro ndaranaryamye